บุ๊กทูเก้าสิบหกโนเซชิชาเซโนเซชิชาเซคำสันธานสามคอนจุงจีทรีคอนจุงจีทรีดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Mă trezesc imediat ce sună ceasul deșteptător. Mă trezesc imediat ce sună ceasul deșteptător. ดิฉันจะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ Obosesc imediat ce trebuie să învăț. Obosesc imediat ce trebuie să învăț. ดิฉัน จะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ Încetez să mai lucrez imediat ce am împlinit 60 de ani. Încetez să mai lucrez imediat ce am împlinit 60 de ani. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ Când sunați? Când sunați? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา Imediat ce am un moment de timp. Imediat ce am un moment de timp. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา El sună imediat ce are puțin timp. El sună imediat ce are puțin timp. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ Cât timp veți lucra? Cât timp veți lucra? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ Voi lucra atât timp cât pot. Voi lucra atâta timp cât pot. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ Voi lucra atât timp cât sunt sănătos. Voi lucra atâta timp cât sunt sănătos. ขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน El stă în pat în loc să lucreze. El stă în pat să lucreze. เธออ่านหนังสือพิมพ์ แทนที่จะทำกับข้าว Ea citește ziarul în loc să gătească. Ea citește ziarul în loc să gătească. เขานั่งในผับ แทนที่จะกลับบ้าน Stă în cârciumă în loc să meargă acasă. Stă în cârciumă în loc să meargă acasă. เท่าที่ดิฉันทราบ Din câte știu, locuiește aici. Din câte știu, locuiește aici. เท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย Din câte știu, soția lui este bolnavă. Din câte știu, soția lui este bolnavă. เท่าที่ดิฉันทราบ เขาตกงาน Din câte știu, este șomer. Din câte știu, este șomer. ดิฉันนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Nu m-am trezit la timp, altfel aș fi fost punctual. Nu m-am trezit la timp, altfel aș fi fost punctual. ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Am pierdut autobuzul, altfel aș fi fost punctual. Am pierdut autobuzul, altfel aș fi fost punctual. ดิฉันหาทางไม่พบ ไม่งั้นดิฉันก็จะตรงเวลา Nu am găsit drumul, altfel aș fi fost punctual. Nu am găsit drumul, altfel aș fi fost punctual.